повинні страшенно його боятись. Не забуваємо, вбивця людина рішуча. А чим ризикує спільник, якщо викаже справжнього вбивцю? Якщо розкриє махінацію і допоможе заарештувати злочинця. За спільництво йому загрожують каторжні роботи, а може і смерть, якщо вбивця зуміє помститись зрадникові. Таке вже бувало. Повірте, причини, які змушують Сурло мовчати, набагато значніші ніж ті, які спонукали б його говорити. У всякому разі, доти, доки ми матимемо незаперечні докази його спільництва. То ви довго чекатимете цих незаперечних доказів? Аж ніяк. Я вже казав, що не можу гаяти часу. Моя фірма підприємство комерційне. Я маю зобов'язання щодо своїх акціонерів, службовців. А тож справа Тополевого острова майже напевно буде для мене фінансово збитковою. І тому я повинен якомога швидше її закрити. Ну, ось ми і приїхали. Мені на вулицю Паруас. Ви можете зачекати на мене у машині або де вам буде зручно. Я підберу вас там, де скажете. Ну, я погано знаю Версаль. Тому так одразу і не скажу, де б міг на вас чекати. Я трохи пройдусь, а за півгодини повернусь до машини. Ми спинились перед старезним типово версальським будинком на широкій тьмяно освітленій вулиці. Поки Бертрікс замикав машину, я швидко пішов вперед. Версаль ніколи не був схожий на Бродвей. Та при обмеженому освітленні, який, бо він невимовно сумний, злидні більше гнітять, ніж нічне затемнення під час війни. Велике місто таке ж лиховісне, як і Тополевий острів, тільки трохи по-іншому. На щастя, душевна рівновага почала відновлюватись. Я вже міг не так перейматись всім цим. Тепер я думав про дивну поведінку Лідії, сподівався розгадати її разом з нашою заплутаною справою. Я вирішив, що мога навертати Бартрікса на слід сюрло, упевнений, що на цій дорозі ми не зустрінемо Лідію. Чому б тепер не скінчити розслідування? Е, пропустімо мою півгодину прогулянку Версалем. Нічого цікавого. Коли я повернувся до машини, дверцята відчинилися немов самі. Бертрікс уже чекав на мене. Ой, я примушу вас чекати, вибачився я. Ви прийшли вчасно, просто я скінчив свої справи швидше, ніж сподівався. Машина звернула на бруковну вулицю, ми влилися у гамірний потік проспекту Сенклу. Ліцей Гош, хитнув головою Бертрікс. Я трохи тут навчався. Ну, звичайно, був не таким відмінником, як П'єр Маргола. Важко повірити, що ви були посереднім учнем. Ну, Мене цікаво тільки один предмет природознавство. Воно і привело мене в медицину. А від медицини до приватного розшуку. А тож, а тож. Спогади П'єра Бертрікса мали бути цікавими. Але про це поговоримо пізніше. Я був зайнятий своєю ідеєю спробувати обдужити цього пронозу. Е, знову хочу поговорити про сюрло, кинув я. То ви невдовзі ним займаєтесь? Так, я мав намір розповісти вам завтра про заходи, яких уживу щодо нього вже сьогодні ввечері. Та коли вже так Бертикс помовчав, поки ми випереджали американський ваговоз страховисько. Я розповім вам, які домовились. Слухайте мене уважно. Ну, уявіть, що завтра, 18 грудня. Жозеф Сюрло отримає офіційного листа на бланку префектури поліції такого змісту. Вас просять прибути у четвер, 19 грудня, об 11 годині.